baramukije nkaba ndabahaye ikaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'inama nkenguzamateka Reveriyano Ndikuriyo kuri uyu wa gatatu yarafashe urugendo ruzomushikana ya Dizabeba muri Ethiopia akaba yitabye inama izohuza abakuru b'inama nkenguzamateka bari mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika n'inama nkenguzamateka bitashoha z'ibihugu vy'abarabu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ngo bugiye gutanguza isekeza ry'urucanco rw'intwara ya kanseri yo mu bwinjiro bw'igitereko iryo sekeza ngo rikazohera mu turere tw'ubuvuzi twa ngozi na rumonge uburongoye umugambi ujanye n'ivy'incanco muri ubwo bushikiranganji akamenyesha ko ari mu ntumbero yo gukinga iyo ndwara imwe mu zibangamiye amagara y'abakenyezi ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye ry'imyuga lise tekinike serike riri muri zone ngagara mu gisagara ca bujumbura busaba abanyeshure bari bahagaritse ivyigwa kubera ko babadugirije ko amafaranga y'ishure gusubira ku mirimo kuko ngo iyo ngingo yabaye irabangiriwe umuyobozi w'iryo shure akamenyesha ko agiye gukorana inama n'abavyeyi kugira ngo bigire hamwe ico kibazo izo nizo ngingo rero nkuru nkuru zigize aya makuru twabateguriye muri kano gatondo mu ingingo imwe imwe kwayo ndasubiye kubaha ikaze kuri uyu wa gatatu umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Dikuriyo yarafashe urugendo ruzomushikana mu gihugu ca Ethiopia aho azoba agiye kwitaba ibikorwa by’inama igira indwi bihuza abakuru b'inama nkenguzamateka z'ibihugu bya Afrika hamwe n'abakuru b'amanama nkenguzamateka b'ibihugu vy'Abarabu umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Stella Budiriganya amenyesha ko muri iyo nama bazoganira ibijyanye n'amahoro n'umutekano bongere bavugane ibijyanye no gufashanya kw'amanama nkenguzamateka y'ibihugu bya afurika hamwe n'ibihugu by'abarabu afashe urugendo ruzomushikana mu gihugu ca Ethiopia aho agiye kwitaba ibikorwa by'inama igirindwi ihuza abakuru b'abakenguzamateka bari mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika inama nkenguzamateka z'ibihugu bya Afrika, n'inama nkenguzamateka bazita shoha canke icyo bingana zo mu bihugu vy'abarabu e, muri iyo nama rero bazokwiga ingaruka ku mahoro n'umutekano zitumwa no konona ibidukikije bige ingene bifise ingaruka mbi ku mahoro no ku mutekano muri iyo nama azoboneraho kuganira na bagenzi be bo mu bihugu vya Afrika canke bo mu bihugu vy'abarabu ku ntambwe igihugu cacu ko mu kugarukana amahoro n'umutekano yongere anaganire n'abo bace hirya no hino ibyerekeye eh, ubutunzi bw'igihugu mu kuraba ingene hoba amasezerano yo gufashanya hagati y'inama nkenguzamateka zo muri afurika canke zo mu bihugu vy'abarabu nyakubahwa umukuru w'inama nkenguzamateka kandi azongera agende mu gihugu cya kenya i Nairobi aho azo kwitaba ibikorwa by'inama eh, igira kabiri yerekeye gufashanya hagati y'ibihugu kugira ngo ko gufashanya gushikire koko iterambere rirama iyo nama izo bitunganijwe ninama inama nshingamateka yo mu gihugu ca Kenya shira ry'inama nkenguzamateka zo mu bihugu vya afurika n'ishirahamwe ry'abanyaburaya rifashanya n'inama nshingamateka nkenguzamateka zo muri Afrika mu rurimi rw'igifaransa bayita awepa e eh, bazoheza rero barabe gufashanya gushikira iterambere ry'umwenegihugu muri make rero ibikorwa bimujanye n'ivyo inama nkenguzamateka yaremeje ijana ku ijana kuri uyu wa gatatu integuro y'itegeko rijanye no gushira umukono kwa leta y'u Burundi ku masezerano ya Afrika ajyanye n'ibyo kwegereza ubutegetsi n'intwari ibereye ifatiye ku iterambere abenegihugu bo mu makomine umushikiranganji w'iterambere ry'amakomine kagayo jean d'arc yari yaje gusigura imbere y'abakenguzamateka iyo nteguro y'itegeko amenyesha ko u uburundi buzoharonkera akarusho kuko ngo amakomine azokwigenga mu by'intwaro eka mbere ngo no mu by'ubutunzi ni inkuru dukesha mugenzi wacu ndayisaba divariye umushikiranganji w'iterambere ry'amakomine kagayo Jeanne d'Arc akaba yamenyesheje ko mu gusinya ayo masezerano Burundi buzoba bushimangiye ingendo ya demokarasi busanzwemwo ngo kandi azozana akanovera mu guhuza ibihugu bya Afrika mu kwemeza aya masezerano Uburundi buzoba bushimangiye ingendo busanzwemwo ya demokarasi yisunga ibyo abanyagihugu bagomba gukorera ku mugaragaro kwerekana ibiriko birarangurwa n'ibijyanye no gukorera neza abanyagihugu aya masezerano azana akanovera ahuza ibihugu bya afurika yerekana kandi ifatiro mu byerekeye kwegereza mu butegetsi abanyagihugu intwari ibereye n'iterambere rusange ryo mu kibano nayo ku kibazo kimwe mu byo yabajijwe n'abakenguzamateka w'amateka bagize umugwi wamaho ujejwe ibibazo by'intwaro kwegereza ubutegetsi abenegihugu hamwe no gucungera ubuserukizi bw'inzego kijanye no kumenya uturusho Burundi buzohakura uwo mushikiranganje yabishuye ko buramutse bushize umukono kuri ayo masezerano ngo ubumwe bwa Afrika buzofasha mwishigwa mu ngiro ryo kwegereza intwaro abenegihugu be no mu kuraba ingene igashigwa mu mu ngiro imbere ubumwe bwa Afrika kandi ngo buzofasha mu gutororokanya uburyo bukenewe kugira bufashe ibihugu byasinye ayo masezerano mu gushyira mu ngiro ibiri muri ayo masezerano mwomenya ko mbakenguza amateka mirongo itatu n'umunani aho bose bagemeje atawuvuyemwo Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu izere ntiwihebure ririyamiriza inama iherutse gukoranira i Bruxelles mu Bubirigi irongowe n'abahoze barongoye amashirahamwe yigenga yafuswe hano mu Burundi bafadikanije n'abarongoye inama nkenguza amateka yo Bubirigi kuvyerekeye ico bita ihonya bwoko ngo ryo bari riko rirategurwa hano mu Burundi ishirahamwe izere ntiwihebure rigasaba leta y'u Burundi guhagarika imigenderanire yose ifitaniye n'ububirigi ngo kuko ico gihugu cagaragaje cyagaragaje ko gifise uruhara mu mabi yose yagiye ashikira uburundi umviriza François Xavier Ndaruzaniye aserukira ishyirahamwe izere ntiwihebura imbere y'amategeko ishami ry'agateka muntu ize kubera rero tubona ko inama nkeguzamateka y'ububirigi ariyo yafashe umugongo iyo nama tubona twebwe yuko ububirigi aribwo bwari bwaratumye abo bagirishije iyo nama kandi yuko amabi yose yagiye arashikira uburundi dufatiye gusa naho tubafatira mu mwaka uheze wa na cumi na gatanu aho habaye amabi y'uguhonya agataka muntu akozwe n'abo nyene bari barungitse urwaruka mu ibarabara gushikaho mbere bagerageza gu guhirika ubutegetsi bikabata amazi tukabona ko bubirigi aribwo bwari bwabatumye mu burundi ntaho nyabwoko riko riraba nta n'iriko rirategurwa nk'uko bo babivuze kuko urabye ukungene inzego z'igihugu zubatse ku bijyanye n'intwaro ku bijyanye n'ubutungane ku bijanye n'iby'umutekano biraboneka neza yuko igihugu cyacu cyubakiye ku rutare rukomeye kandi yuko bitakunda n'uwo bishaka yuko yona bigerageza ngo bishoboke twihweje rero rero uruhara rw'ububirigi mu mabi yose yagiye araba mu gihugu cyacu Burundi ishirahamwe ze ntiwehebure ryagomba risabe leta y'u Burundi yuko yohagarika imigenderanire yose ifitaniye n'ububirigi tukivuga ibijyanye n'ihonyabwoko ngo jya bari ko yarategurwa mu burundi nk'uko biherutse gushikizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'agateka ka zina muntu fidh umuhinga mu by'agateka ka zina muntu serge nsabimana ariyamiriza icyo cegeranyo iryo shyirahamwe ryasohoye ku burundi akavuga ko ryakoreye ku binyoma bishyikirizwa n'abanyepolitike bari hanze y'igihugu serge nsabimana agasaba leta y’u Burundi kubandanya isigurira amakungu ko mu burundi agateka akazina muntu kubahirijwe twe ko twavyakiriye ntivyadushimishije twararavye irya raporo yasohotse nicegeranyo kije gikurikirana na kimwe c'abari bita abahinga eh, bishirahamwe mpuzamakungu oni basohoye kandi cabeshujwe kandi cabonekanye ko atabuhinga bwarimwo niyo federation FIDH federation internationale des droits de l'homme nayo nyene ico kintu yasohoye twasanze ata buhinga bwakoreshejwe ari ibintu birementa kubirwanya biboneka ko bijyanye na bijya hari akagwi k'abantu baba abarundi ari abanyamahanga bihaye ko gucafuza igihugu cy'u Burundi n'agateka kazina muntu mu gihugu cyacu icokogwa ni uko ababijejwe bose baza ah, bagumiza ko gusigurira abarundi gusigurira amakungu natwe turimo turabikora tukerekana ko mu gihugu cy'u Burundi hariho demokarasi mu gihugu cy'u hari inzego zitorewe n'abarundi n'abenegihugu mu gihugu cy'u Burundi hariho amabwirizwa n'amategeko dusaba ko byobandanya bikigishwa kuko twasanze ari ikintu gishaka kwerekana nk'uko mengo mu Burundi hagiye kuba ihonyabwoko kandi twege tuhaba atavyo tubona reka aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya lycée technique serike ryo muri zone ngagara komine ntahangwa asaba abanyeshure biga kuri iryo shure kugaruka kubandanya ivyigwa kuko ingingo yo kuduza amafaranga y'ishure ari nayo yari yatumye bahagarika ivyigwa kuva kuri uyu wa mbere yabaye irabangiriwe ko nzeyimana gerard umuyobozi akaba n'uwuserukira imbere y'amategeko iryo shure akavuga ko agiye gutunganya inama y'abavyeyi kugira ngo bigire hamwe ico kibazo ngingo ico yavuye ko babona igitigiri cy'abanyeshuri muri imyaka iheze cyaragabanuka mvuye ko kigabanutse rero duza kugira nyine ushobore kugura ibikoresho bikwiye ubu ibyo nabonye ahanini bavuze bati abategetsi bamaze gufata ingo yo kuduza n'ubu baraduhenze ntibashobora gukura ko yose bazofuma baduza makeya je navuze ntoya kimwe muraretse murihe ayo muhora muri twebwe ahubwo turabatumye ko baze dusubire tuvugane kuko abaserukira abandi barashoboye kubona tubonana na ba perefe mugajya ntitwari bwabonane nkumva ntibiranka ko twumvikana aserukira abandi baraza tuvugane ntabareke ko iyo ngingo iri mu kure baca batangura bige rero igihe mvuze nti hirya y'ejo kuwa mbere itegekanijwe muri iyi ndwi kugira ngo batorere umuti ico kibazo ngo maze abanyeshuri basubire mu ishuri ingorane je mbona ahanini mbona ari ingorane ni kutavugana hagati y'ababyeyi ni kutavugana hagati y'abanyeshuri hari ibintu ko ubuyobozi bwa lycée technique Saint-Luc bwaradugije amafaranga y'ishuri ni ukuvuga ko Minervare yaduze hama rero baca babibwira abanyeshuri mu bisanzwe sibo bari kubibwirwa ubwa mbere byari kubwirwa ababyeyi kuko nibo batanga amahera e, ni n'ikintu ministere de l'education yanka kuduza amahera hagati mu mwaka ni ukuvuga ko bahenze abana bariyandikisha babwiye amahera atariyo aho rero ciba ingorane ikintu gitegereza kuba rero ubu nuko bategereza kuvugana n'ababyeyi naciye ku ishuri numvise yuko batumye ko ababyeyi ariko kuri iryo shuri hari imigwi y'abitwa abanyeshuri birihira Minerval hariho ubundi mugwi ababyeyi babo bakize bafise amafaranga hariho uwundi mugwi w'abanyeshuri badateye imbere gose batashora birihira bigoye aho rero rero hari kibazo kandi mugira batore umuti bategezwa guca kuri iyo migwi nibyo yatumye ko ko inama hakibura abigisha bashika mirongo itatu n'icyenda izindi ngorane ngo zijyanye n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho na cyane cyane ibitabo byo mu mashuri y'ubuhinga hamwe n'ibyo mu myaka y'indwi niyo ngabo Alberic agasaba ubushikiranganje kwitaho ivyo bibazo bugatangana cane cane uruhusha rwo guha akazi abandi bigisha ingorane nyamukuru niyerekeye na cane cane abigisha nico gice iki nyuma yishure shingiro kuko turabona yuko dushobora kuba tubuze abarimu bashika mirongo itatu n'icyenda twaciye tugerageza kuba turikora ku barimu babakutsa kiti kuko ugiye kuraba usanga n'abarimu dufise by'ukuri bafise amasaha arengeye iyindi ngorane yerekeye ibitabo hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho bidakwiye nko muri aya mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro na cyane cyane nko mu mashuri y'ubuhinga usanga abarimu bafise urutonde rw'ibyigwa gusa bigaca bibasaba rero yuko aribo barondera ibyo bigiye bishyura bakoresheje urwo rutonde bigaca bibafata umwanya muremure tuma mbere turi ko turaraba aho tugeze mu byigwa ubona bamwe bamwe bakiri inyuma mu mwaka w'indwi w'amashuri shingiro aho naho nyine hari ikibazo cy'ibikoresho duheruka ibitabo twarose ishuri shingiro rigitangura bimwe rero birasaza kandi n'ibitigiri bigatera byiyongera icyo twosaba ni uko iki kibazo abigisha bo muri iki gice cy'inyuma y'amashuri shingiro buboneka na bakenya boshobora guhabwa akazi turasaba yuko nk'abo batashoboye kuronka izo nyigisho ko boshobora kuzironswa kumbure kugira ngo babone neza ukuntu bo kwifata imbere y'abanyeshuri na cyane cyane kuvyerekeye ubuhinga bushasha bwo kwigisha bujanye n'imyinyanyuro y'amaprograma y'abana tukiri mu gisata c'indero nyene uguheba amashure kubera inda z'indaro kubigeme muri komine bwa Mbarangoe mu ntara ya Kirundo ngo bigenda vyigaragaza umuyobozi w'inyigisho muri iyo habonimana Charles amenyesha ko mu mwaka w'ishure urangiye abashika cumi 19 bahevye amashure imvongo zaba zibituma zikaba ahanini zituruka ku bukene buri mu miryango kuko ngo usanga mu bazibatera haba harimwo abadandaza bato bato n'abanyonga amapikipiki ariko kandi ngo n'indero ikaba itera itituka agasaba abo banyeshure kwigumya bakarangiza amashure yabo Cimana na Deje ari mu kirundo niwe yaduteguriye iyo nkuru muru umuyobozi w'inyigisho muri komine bwambarangwe charles habonimana aramenyesha ko hakibonekeza abanyeshuri baheba amashuri biturutse mu gutwara inda z'indaro akavuga ko ibituma abo bana batwara inda z'indaro ari ubukene n'inyifato zitabereye z'abanyeshuri akavuga ko abo banyeshuri ababatera inda ari abunguruza abantu ku mapikipiki abanyeshuri bigana n'abadandaza aratanga akarorero ku mwigisha yafashwe ubu yarafatiwe kwiyumvira kuri kazoza k'abo bana bagaheba iyo ngeso mbi kugira abo banyeshuri bashobore kurangiza amashuri yabo gutyo bazotere uruhare mu iterambere ry'igihugu mu kirundo na Dakimana bwa radiyo gakuru indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ngo ni imwe mu zibangamiye amagara y'abakenyezi kandi ituma abakenyezi bitaba imana biyongera ibyo bikaba byashyikirijwe na muganga imbere Olivier arongoye umugambi ujyanye n'ivyincanco mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu ruganda rwo mu ruganda ubwo bushikiranganje bwatunganije kuri no wa gatatu kubamenyesha makuru kubijanye n'indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo ari naho hazotanguzwa ugo rucanco rwo kwirinda Ibyo bikaba vyashikirijwe n'icegera cy’umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejo kurwanya sida peneles manirakiza richard mu ruganda rwo guhimiriza abamenyesha makuru rwatunganijwe kuri uyu wa gatatu richard manirakiza akavuga ko icyo biteze ku bamenyesha makuru ari ugushyikira imigwi ibangamiwe gusumba iyindi nuko rero akaba ari no kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye nkakengurukira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikirana nkakengurukira cyane Judas Iranzi yadufashije mu buhinga bw’ibyuma kugira ngo amajwi abashikire neza Gertrude Mpawe nayo nayabashikirije nkaba ndabasezeye ndabipfuriza umunsi mwiza w'ibikorwa